خب، بسم الله الرحمن الرحیم دو الشرط شرط الشرط في اللغة مصدر بمعنى الزام الشيء والتزامه شرط در لغت به مصدر هست به معنی لازم بودن چیزی لازم کردن چیزی و ملتزم بودن به آن هست وجمعه شروط جمع شرط شروط هست وبتحريك الراء معناه الالامه شرط با حرکت را به معنی علامت میشه شرط با حرکت دادن را به معنی چه است علامت است یعنی اون شرطی که راش علامت حرکت داره شرطه شرط به معنای علامت هست و جمعه اشراط و معنای شرط اشراط هست کما قال تعالی همانطور که الله متعال گفته است فقد جاء اشراطها براستی که علامات آن آمده اند ای علامات الساعه یعنی علامت های قیامت و عند الاصولیین اما شرط در نزد اصولیین به چه معناست هو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير افضاء اليه آن است که متوقف می شود بر آن وجود حکم بدون منجر شدن به آن یعنی به حکم تا شرط وجود نداشته باشه حکم نمیتونه وجود داشته باشه پس وجود حکم متوقف هست بر وجود چه؟ شرط ولی قرار نیست چون شرط بیاید پس باید مشروط هم بیاید الان یکی میره وضو میگیره آیا چون وضو گرفت پس وجود مشروط هم الزامی است الزامی نیست شرط اونیه که وجود حکم متوقف بر آن است ولی با وجود آمدن شرط وجود آمدن مشروط الزامی نیست <clears throat> برخلاف سبب خلاف چه؟ سبب و شرط هر دوتا در این چیز هم معنا هستند که وجود شیء وجود حکم متوقف بر وجود اونا اگر سبب وجود نداشته باشه یا شرط حکم نمیتونه باشه پس بدون منجر شدن به مشروط والقید الاخیر لإخراج السبب این قید آخری یعنی من غیر افضان نیله قیدی هست که تا سبب رو از این تعریف خارج کنه تا سبب رو از این تعریف چه کنه؟ چون در سبب ما خوندیم از وجودش الزامی میشد وجود مسبب وجود چی؟ ولی در شرط اینجوری نیست فانه یفضی الى المسبب كما عرفنا شعر چی سبب منجر میشد به مسبب همانطور که دانستیم لأنه يترتب على وجود السبب وجود المسبب تون مترتب مشه بر وجود سبب وجود مسبب وعلى عدم السبب عدم المسبب وبر عدم السبب منجر مترتب مشه عدم المسبب مثل الطهارة للصلاة نند الطهارة براي نماس وحوالان الحول لوجوب الزكاة ورد شدن يك حول براي واجب شدن الزكاة والقدرة على تسليم المبيء لصحة البيء توانایی داشتن بر تحویل دادن کالا شرط هست برای صحیح بودن معامله و زوجیت لیقاع الطلاق و شوهر و همسر بودن برای واقع شدن طلاق والاحسان لسببیت الزنا للرجم و محسن بودن برای سبب شدن زنا برای رجم و رشد لدفع مال الیتیم الیه و به سن رشد رسیدن برای تحویل دادن مال یتیم به او فاذا لم توجد هذه الشروط لم يوجد الحكم زمانی که این شروط یافت نباشند موجود نباشند حکم هم موجود نیست ولكن لا يلزم من وجود شرط وجود المشروط لیکن الزامی نیست از وجود شرط وجود مشروط قرار نیست که شرط فراهم شد پس مشروط هم موجود باشه و والشرط يكمل السبب ويحقق اثره المترتب عليه شرط سبب رو تکمیل میکند و اثر مترتب علیهش رو محقق میکنه فاقد البیع آه؟ پس عقد معامله سبب سببی است لانتقال الملکیه برای انتقال ملکیت اذا توافرت شروطه چه زمان زمانی که شروطش کامل باشد و عقد الزواج سبب لحل المتعة اذا تحققت شروطه و عقد ازدواج سببی است برای حلال بودن زن برایش ولی زمانی که حلال بودن بهرهوری ولی زمانی که شروط ازدواج محقق باشند و منها از جمله این شروط حضور الشاهدین حاضر بودن دو شاهد والقتل سبب للقصاص قتل سبب قصاص هست ولی چیزی که این قتل سبب قصاص میکنه اون شرطشه شرطه که این قتل رو تکمیل میکنه که سبب هست به شرط کونی عمدن عدوان شرط قتل اینه که عمدی و عدوانی باشه آه؟ بدون حق باشه عمدی باشه ای به غیر حق یعنی بدون حق الفرق بین رکنی و شرط حالا که شرط و تعریف یه میگه پس بین شرط و رکن که هست يتوقف وجود الشيء على كل من الركن والشرط متوقف حس وجود چیز بر هر یکی از شرط و رکن یعنی اگر رکن نباشد یا شرط نباشد اون شيء نمیتوند باشد الا ان الركن عند الحنفية با این فرق که رکن در نزد حنفیه هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا من حقيقته ركن آن است که وجود چیز متوقف بر آن هست ولی جزئی از حقیقت اون چیز هست وجود نماز متوقف بر رکوع هست ها ولی این رکوع که جزئی از نماز جزی از نمازه جزئی از حقیقت نمازه پس رکن آن است که وجود شی متوقف بر آنه یعنی اگر اون رکن نباشه اون حکم اصلا نیست ولی جزء حقیقت اونه جزء حقیقته حالا چه نماز باشه چه روزه باشه چه چیز دیگه ای باشه فالركوع ركن في الصلاه لانه جزء منها پس رکوع رکنی از نماز است زیرا که جزی از آن است وكذلك القراءة في الصلاة ركن همچنین قراءت در نماز رکن است والإيجاب والقبول ركن العقد إيجاب و قبول رکن عقد هستند لأنه جزء من حقيقته چون جزئی از حقيقة عقد هستند والشرط اما شرط هست هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجا عن حقيقته شرط آن است که وجود شيء متوقف بر آن هست ولی خارج از حقیقتشه بیرون از خودشه فالطهارت شرط فی الصلاه پس طهارت شرطیست برای نماز نماز بدون طهارت امکان ندارد نمیشه ولی آیا در داخل نمازه یا خارجش تهارت خارجش پس تهارت میشه جزء شرایط نماز نه ارکانش و هی امر خارج عن الحقیقه چون امری خارج از حقیقت نماز و حضور الشاهدین شرط فی الزواج حضور دو شاهد شرط هست در ازدواج و تعیین في فی البیع شرط تعین کردن دو ایواز دو کالا در معامله شرط هست و کلاهما خارج عن العقد هر دو اینها یعنی حضور شاهده و تعیین دو عوض خارج از عقد هستند تعیین دو عوض تو چیزی که داری با هم دیگه عوض میکنی تعیینشون کن دیگه من میخوام این کتاب رو بدم به شما در مقابل اون لونگ عوضه اینو در معامل چی را عوض میکنن والخلل في الركن خوب این بحثی است که قبلا هم رد شده والخلل في الركن يؤدي الى بطلان العقد خلل در رکن منجر به باطل شدن عقد میشه اگر خلل در ارکان بود اون عقد باطله البته این نزد احناف ای الخلل في الشرط یعنی خلل در اما الخلل في الشرط ای في وصف العقد الخارج عن حقیقته يؤدي عند الحنفية إلى فساد العقد اما خلل در شرط یعنی در وصف خارجی عقد وصفی که خارج از حقیقتش هست منجر به فاسد بودن میشه در نزد حنفیه نه باطل بودن باطل بودن اونه که هیچ گونه آثاری مترتب بر آن نشده ولی در فاسد بودن نه ملکیت منتقل میشه ملكیت میشه؟ انواع الشرط قد يكون الشرط شرطا للحكم ببینید شرط گاهی موقع شرط برای حکم هست كحولان الحول لوجوب ما مانند گذر حول برای واجب شدن زكاة بله فساد فرق فاسد و باطل فقط در معاملات در عبادات هر کجا احناف گفتن فاسد یا باطل فرقی ندارد معنیش یکیه مثلا موقعی که میگن مفسدات و صلات یعنی مبتلات و صلات. ولی در بحث معاملات این دوتا اصطلاح دقت داشته باشیم بریم جلوتر قد یکون شرط و شرط للحکم گاهی موقع شرط شرطی برای حکم است که حوالان الحول لوجوب الزکات مانند گذر حول برای واجب شدن چی؟ زکات و والقدرة على التسلیم شرط لانعقاد البيع و توانایی بر تسلیم کردن شرطی برای بسته شدن معامله و قد یکون شرطا لسببه و شرط گاهی موقع شرط برای سبب است پس شرط گاهی شرط برای حکم هست مانند گذر یک حول برای واجب شدن زکات حول که رد شد زکات واجب میشه این برای حکمه و گاهی موقع برای سببه که احسان شرطون لسببیت زنا لوجوب الرجم مانند متأهل بودن ازدواج کردن ببینید این یک شرط هست سبب وجوب رجم خود زناست ولی متأهل بودن شرطی است برای اینکه زنا سبب واقع بشه برای وجوب رجم پس اینجا شرط ما شرطی است برای سبب شرطی است برای چی برای سبب مانند محسن بودن شرطی است برای سبب واقع شدن زنا برای واجب شدن رجم و کون القتل عمدا عدوانا لسببیت القتل لایجاب القصاص سبب قصاص قتل ولی شرط قتل اینه که امد و عدوان باشه پس این شرط برای سببه این شرط برای چیه؟ سببه وكون القتل عمدا ودوانا لسببية القتل لإيجاب القصاص وبودن قتل عمدي ودواني يعني بدون حق سبب است آه، شيء شرط است سبب شدن قتل براي واجب شدن قصاص <clears throat> انجا كلمة شرط اضافه مشه با توجه به قبلش وشرط اما شرعي اما جعلي شرط بر به عبارتی دیگر با دیگر به اعتباری دیگر یا شرعی است یا جعلی و شرط شرعی هو الذي يكون اشتراطه بحكم الشرعي كشروط العقود و وإقامة الحدود شرط شرعی آن است که اشتراط آن شرط گذاشتن آن به حکم شرع هست مانند شرط های عقود عبادات اقامه حدود و شروط دیگه ای که هست اون شروطی که شرط شرع اونا رو قرار داده شرع خود دین و شرط الجعلی اما شرط جعلی هو الذي يكون اشتراطه بالتصرف المكلف وإرادته شرط جعلی اونیه که خود مکلف اونا رو قرار داده با تصرف خودش و با اراده خودش كشروط الواقف والواهب والموسي مانند شروطی که وقف کننده میگذاره واهب میگذاره وسیعت کننده میگذاره و الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته وشروطي شروطی که شوهر میگذاره براي واقع كردن طلاق بر زوجهش مانند اینکه اگر رفتي بيرون طلاقي مثلا وشرط أحد العاقدين في البيع على الآخر و كيكي از دو خريدار ويا یا فروشنده بر همدیگر میگذارن اینا شرطای جعلی هستن كان يبيعه منزلا على ان يسكنه شهرا او اكثر مانند این که خونه به آن بفروشد به شرط به این شرط که یک ماه يا بیشتر در آن سکونت کند و الشرط والمقبول وشرط جعلي مقبول خب شرط جعلی پس خودش دوباره میتونه مقبول باشه یا غیر مقبول به خاطر این میگه و شرط و والمقبول هو ما کان غیر منافع حکم العقدی شرط جعلی مقبول آن است که منافات نداشته باشه با حکم عقد منافات نداشته با حکم عقد فاذا تنافع مع حکم العقد بطل العقد زمانی که منافات داشت با حکم عقد اون عقد باطله اون عقد چیه؟ و بناء علیه بنابر این یا بطل البیع او, او الزواج المعلق على شرط باطل می شود معامله یا ازدواج معلق باشد بر شرطی او المضاف الى وقت في المستقبل یا مضاف به وقتی باشه در آینده مضاف به وقتی باشه در چه؟ آینده مثل ماننده ان نجحتی ان نجحت بعتك کتابه یا ان نجحتو بهتره معنیش میدونی چرا؟ چون انسان که موفق بشه کتاب و بعد میفروشه اما تو میتونیم نجحته هم بگیم مشکلی نیست روی این چیز ان نجحتو بعتو کل کتاب اگر موفق بشم کتابو به توش کار میکنم میفروشم و ان توظفتی یا فلانتو تزوجتو کی ای فلانی اگر کارمند بشی من با تو ازدواج میکنم ازدواج کردم با تو اگر ازدواج میکنم اشتباهه اگر کارمند شدی با تو ازدواج کردم خب اینجا بابا عقد و با یک شرطی میاره که آینده با یک شرطی که مضافه به چه به آینده هست از این شرط این روزا میگذارن به خاطر وضعیت هایی که اقتصادی که مردان دارند فلا يصح العقد میگه ای عقد صحیح نیست لان حکمه لا يتراخى چون حکم فاصله نداره با عقد حکمونیه که همزمان با چه هست ولان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد چون این شرط منافات داره با مقتضای عقد اون چیزی که عقد عقد مقتضا میکنه این شرط منافات داره ما ازدواج کردی به شرطی که چی بشه و هذا هو الشرط المعلق شرط المضاف للمستقبل و این از شرطی که معلق هست این نجحتو نه بابا این مثالش اینیه این نجحتو بیتو که کتاب معلقش کرده عقدو به شرط دیگه اون انت وظفتی بله خب میتونه معلق باشه و میتونه مضاف به هم همزمان باشه یک مثال نداری وهذا هو شرط المؤلق والشرط المضاف معلق بله شرط معلق و شرطی که مضاف به آینده هست فإن لم يتنافي الشرط مع مقتضى العقد صح وعدل آثار العقد اگر منافات نداشت شرط با مقتضای عقد صحیح و عدل آثار العقد و تعدیل میکنه آثار عقد رو یعنی چی؟ یعنی آقا به همون شکل که شرط هست آثار عقد به همون شکل در میان ها؟ مثلا شما شرط کردی این موتور رو به شما میفروشم ولی به شرطی که من تا خونه برسم خب آثار این عقد طبق اون شرط تعدیل میشن اصلاح میشن ولی اگر این شرط نبود فورا به دستت میومد نه پس اصلاح میشن آثار اون عقدی که بسید طبق همون شرط چی؟ صحیح طبق همون شرط متوجه شدید؟ یعنی چی؟ یعنی شرط در آثار عقد دخیله تأثیر داره چه داره؟ تأثیر داره پس اصلاح میشه تعدیل میشه آثار اف طبق همون شرط کن یبیع المنزل لآخر على ان یسکنه سنه مانندی که بفروشد منزل را به شخصی دیگر بر این شرط که یک سال در اون سکونت کند او یتزوج امرأة على این یقیم معها فی منزل ابیها یا ازدواج کند زنی را بر این شرط که سکونت کند همراه آن زن در خونه پدر پدر زن اینا دیگه شرط های عجیبی هستن خب این روزا دیگه این شرط ها دیگه بیشتر رونق گرفتن با توجه به بازار وهذا هو الشرط المقيد المقترن بالعقد الذي يحقق منفعة لأحد و وإن اون شرطی است که همراه هست با عقدی که منفعت یکی از دو عقد رو در پی دارد وهكذا إذا, إذا اعتبر إذا اعتبر شرع الشرط الجعلية صار كالشرط الشرعي وهمچنین زمانی که اعتبار داد شریعت شرط جعلی را میگردد مانند شرط شرعی مانند همون میگردد و اذا لم یعتبره الشرع بطل ولا يعتبر مثله و زمانی که شرع اون رو اعتبار نداد باطل است و مانند شرع شرعی اعتبار نداد خب این morning.